подався перевіряти мисливські капкани. Поруч із ним він почувався повніше, та відразу виблишив про це й думати, щоб марно не відволікатись. Його вже проймала друж близького герцю, неминучого й затятого. Хто залишиться після нього лежати на землі? Тільки не він уже вибирав слушну мить, щоб стусаном відкинути скольда і вихопити меча. Та тут з'явився опасистий і владний Йонс. Грикнув. Ви що це тут затіваєте? Геть розходьтесь, став поміж ними. Не надибали зручнішого місця, щоб пустити один одному кров. Ідіть собі в гори, до моря, і вимірюйтесь там силою. А тут зась. Це я вам сказав. Сколь тільки зубами скреготнув. Ручко крутанувся і з розгону стрибнув на коня. Троє вершників вилетіли з воріти і за хвилину їх поглинув туман, що наповзав із моря. Йонс, зиркнувши на Ольга, наказав своїм синам проведіть його, а не хочу, щоб моє свято стало причиною чиєїсь смерті, особливо ярлового сина. Того вечора Ольг приїхав на свій хутір у супроводі Йонсових хлопців. Він аж палав от сорому й люті, що не зумів дати гідну відсіч бондючному задираці. І на Скольд сам квапиться не штрикнутись на вістря списа, писа. Зупинився перед ним, аж піт і з-під шолома котиться, задихався. Ти знаєш, Скольде, що чекає на того, хто непроханим переступає межу роду нашого? Ольг намагався мовити спокійно, але голос тремтів і зривався. А що? Скольд виперся ліктем на руки меча, але був насторожі, пильнував супротивника. Я йому відповім. гукнув Елф, обличчя якого побагровіло, а очі палахкотіли таким несамовитим вогнем, що супутники Скольда воліли триматись подалі від його залізної палиці. Ти прибув із загір з того боку, куди заходить сонце, а тому не відаєш наших законів. Отож слухай уважно і затям. Той, хто непроханим бродить по цій землі, ляже в неї навіки. Не знаю, може, у своїх краях ти й звався князем, але в наших тобі місця немає. Земля належить тому, хто приходить на неї з мечем. Наступній миті Скольд кинувся на Ольга, той спритно відбив перші його удари. А далі почалось. Один нападав, інший ухилявся, ще дихало рівно, ще не відчували втоми і знесиленості, пружно підстрибували та прогинались, рухи їхні були легкі і хвацькі. Ольг спробував кілька разів із силою, майже випускаючи із рук списа спрямувати його в груди супротивника, але щоразу натикався на щит. Поки що йшло так, як він і замислив. Сколь безглуздо вимахував мечем перед його списом, все більше втомлюючись. А Ольг ще й підохочував його, беручи на кпини за несміливість млявість. Гай ти, овечий князю, а де ж твоя сила і хоробрість? Підходь ближче. Я проштрикну тебе наскрізь і підсмажу на вогнищі, мов оленя. Скольд не міг стерпіти таких образливих слів, майже безтямно накидався на нього. Меч так висвистував над Ольговою головою, з такою силою падав на окуття списа, що аж іскра сипалась. Двічі чи тричі ковзнув по радищу і краснув по рукавицях, розрубавши металеві пластинки та пальці не зачепило. Оль відкинув рукавицю геть, бо тільки заважало не давала вчасно перехоплювати списа. Тепер він мусив бути надто обережним, стерегтися, щоб не підставити незахищену руку. Та скоро Скольд розгадав його хитрість, став берегти сили, вже не спалахував і не наскакував з опалу, був зрідка, різко, сильно, намагаючись перерубати дерев'яне радище. Ольг двічі скористався із цих широких замахів.